بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن الصالح التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سي فصلكم فرائد الصلاة faridan sallah wato asalin fardu yanki farada lahu ya yanka masa fardun yanki fara'idu salati wato in an ɗauki abin nan gundun sallah an ka yanka to kowane ɗaya wato in ya ɓaci sallah ta ɓaci don haka ake cewa fara'id eh, amma sunan abin da yake bai zan farilla ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama sunna annabi ne wato asalin a sunna hanya sunan annabi wato hanyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ga ga fiqhin an ce sunna wato abin da ba farilla ba shi kuma ya kasu kashi biyu akwai sunna mai karfi akwai wadda bata da karfi mai karfi ita an ka bari da sunan sunna wadda bata da karfi a ce mustahab ko ko mandu kun fahimta fara'idu salati wadda farillan sallah na farko niyyatu salatil muayyana wato niyyar sallah wadda yake sananna wato mutum lokacin da yake shiga cikin sallah ya san sallan nan da ya shiga cikin ta ba ya shiga cikin sallah kawai haka ba wato ya san kowace sallah ce ya shiga wata kabiratul ihram wata kabiratul ihram sannan da kabbara ta haramtawa wato lokacin da mutum ya yi kabbar harama a lokacin nan farilla uku yake yi cikin lokaci guda wato inda in ya ce allahu akbar wannan maganan nan da ya faɗa farilla ce tsayi gare ta farilla ne wato yana tsaye in yana jingi daga wani abu ya ce allahu akbar ko ta wani ce allahu akbar babu sallah to sannan kuma shi zan ya san yana shiga sallah da wannan magana shi ma farilla ne saboda haka wato kun ga da niyya da kabbara harama tare suke cikin lokaci guda yana tsaye a to tsayin abin nan in ya zan bai iya tsayi daga zaune yake sallah shi kenan ai wannan shi an lokacinsa ka gane shi ya tsayin sa hmm. wato sallan nan ya san kowa ce ce azhar ce ko la'asar ce ko magariba ce wato ya santa wato ba wai sai ya ambaci sunanta ba domin bai yiwa kuma ka ambaci sunanta don bakin ka na cewa Allahu akbar bai iya cewa kuma na niyyar sallah azhar niyya cikin zuciya take nufi wato lokacin da kake shiga cikin sallah ka kana shiga kun gane babu wata addu'a ta niyya a'a wata idan kuma mutum mai bi ne lokacin da yake cewa Allahu akbar ya san yana shiga sallah kuma ya san eh, kowace sallah ce kuma da niyya bayan liman wato wannan duk aikin zuciya duk aikin zuciya ne saboda haka ko nawa ne tana iya yin sa lokaci guda ba magana bane balle a ce sai an yi wannan sannan a yi wannan ya kamata mai zan sallah idan karatu na gaba na kusa da yana yin karatu a a wannan kuma daban Eh, karatun fatiha da karatun sura wannan akwai inda ake bayyanawa akwai inda ake isita za mu ta mu yi magana a kai hmm. ito eh, bari mu kai ga magana sirru eh, za mu kai ga magana sirru wato abin da ihram shi kuma haramtawa domin inda mutum ya ce allahu akbar to ya haramta ma kansa magana ya haramta ma kansa cin abinci ya haramta ma kansa wani abubuwa da duk wanda yake ba aikin sallah ba kamar yadda ake ce ma assalamu alaikum taslimatu tahlil sallama halattawa domin da yayi wannan kangi da ya shiga da yake assalamu alaikum ya hita kun gane bambanci eh, sallama haramtawa da sallama halattawa haka nan ga hajji shi ma mutum ya harama shi ne ya shiga kenan wannan kangi ya haramta mu kansa wasu abubuwa in ya yi aski ya halatta kenan ya shigo ya kangin nan kuma ya wuce kun fahimta ko to alaga hmm. na ce Allah Allahu kubar hmm. sai na waya ganan ko na waya ganan kan wasu so A wannan kabar ta tafi. to wannan eh wannan abin nan in ta yawa hatta zan aiki tana bata sallah kamar yadda yana zuwa insha Allah hmm. yawan susa mutum ya susa har sau uku daban-daban wata yana bata sallah to eh wani ne Eh, tun baka kabbarta ba to ai bai zan niyya ba kenan sai lokacin da kake ci Allahu akbar ka abin domin in ka ce na wayatu sannan baka nan kuma kan manta ka ce Allahu akbar baka san sadda kace Allahu akbar ba kana can kana ce fa ne babu sallah eh eh eh, eh, eh. ba kome motsin hannu ga maliki ya bai sa bacin sallah sai in ya zan akwai susa ciki to ina ne wal da haka nan tsayi ga lokacin da mutum ke kabbara wato abin wajibi ne wato ba shi ban kada yi ta kana jingina ga wani abu wal fatihatu sannan karatun fatiha shi ma farilla ne wal qiyamu da haka nan tsayi ga karatun fatiha shi ma farilla ne tun da ya zan karatun fatiha ya zan wajibi haka nan koyon karatun ta ya waje ba in baka samu malami mai karantar da kai kyauta ba tilas ne sai ka samu mai wanda za ka biya shi karantar da kai kun fahimta ko babu wani abin nan babu wata addu'a tsakanin kabbar harama da karatun fatiha amma idan mutum ya so yana wani abu da ake ce ma du'a du'a'ul istiftahi wanda yake ga alabzin da malik ya yarda da shi subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka smuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha gairuk wato allahu akbar kamin ka fara karatu kai wannan du'a'ul istiftahi subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka smuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha gairuk amma in baka yi ba babu laifi kun fahimta ko hmm.

wa ta'ala jadduk wa la ilaha gairu. nan cikin sharhin na akwai shi kuma cikin sharhin iziya akwai shi wal qiyamu wato saboda karatun koyon karatun fatiha ya zan wajibi kamar yadda ta zan wajiba ga mutum in kana karatu wurin rari ne babu sallah kun fahimta ko sai Abin da ake ce ma karatu ka karanta shi kamar yadda larabawa ke karatu wato ba ka cewa ba haushe ne bari in karanta da hausa babu hausa inda ana karanta da hausa sai a fassara ma shi da hausa ka faɗa yadda kake ga dama kun fahimta ko amma idan mutum ya koya bayan harshensa ya yi kauri ya kasa to wannan allah na gafarta masa hmm. kun fahimta ko amma yaro bai da uzuri hana kasa misali na zo na tsara imam ya riga kafara na wai na a'a babu sallatu cikin duniya sallatu babu shi nawaitu salata har in mutum ya ce ba ka ce nawaitu salata da ka iske liman ya yana abin nan sai ka tauka Allahu akbar ciki ka yi kabbar harama ka yi niyyar eh, shiga sallah kuma da niyyar biyan limami ka gane to amma ce nawaitu salatu babu shi kuma ba salatu ake cewa ba as-salatu as-salatu hayya ala salati da ake cewa ba daidai ne hayya ala salah ka gane ka koya yan an ce ka koya ba ya malahi ba to mu koyi abin nan mu koyi ɗaya ga fushi in wani ce ma yi in yanzu ka yi da sulen ka wani ce a malam ga sulen ka nan ƙasa ba za ka ce ni za ka faɗa maka karatu ba sai ka ce na gode war ruku sannan da ruku'i wato dukawa aza kan guwayya wa rabu minhu sannan da ɗauka kowa daga ruku'i wato sai mutum ya tabbatar da ruku'i cikin ruku'i mutum na ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi babu wata addu'a cikin ruku'i ba a karatun qur'ani cikin ruku'i kuma ana son bayan mutum da wuyansa da kansa su zan daidai to sannan ya taso daga ruku'i da cewa sami Allahu liman hamida in liman ne a ah, sannan shi dakata har ladan ko kuma abin da masu biya su ce eh, Allahumma rabbana wa lakal hamd amma in mai sallah shi ɗaya ne sai ya taso da sami Allahu liman hamidahu kuma ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamd duk yana tsaye tun bai duko ba kun gane ko hmm. Hmm. Allahumma rabbana wa hamd wato kuma ba za su taso ba lokacin da liman ke cewa sami Allahu liman hamida sai sun ji sautin sa ya tsaya ni kace an dauke wa mamu cewa sami Allahu liman Allahumma rabbana lakal a'a an dauke musu sami Allahu liman hamida liman liman ke cewa haka nan su kuma bayan ya gama faɗi ya yi tsaye su kuma sai su tashi da Allahumma rabbana wa lakal hamd su kuma eh, bayan ya sun gama faɗi sannan liman ya tafi zuwa kabbara zuwa su Juda. kun gane tawon warrab minhu ɗaukowa daga rukuri shi ma farilla ne wasu juda alal jabhati hakanan yin su juda akan goshi goshi ko kuma wato abin nan wata yin su juda akan gaɓoɓi hudu ne gaɓoɓi bakwai ne wato goshi kuma shi goshin nan kada ka sanya shi ka ɗauke hancin ka sama wato da goshi da hanci duk sai sun taɓa ƙasa akan da hannaye da guwayya da abin nan kanun tsuna na ƙafafu kun ga in kun lisa ha gaba bakwai ne an ɗauka kenan da hanci da goshi kusan abu guda ne kun fahimta ko to na ne warram umin haka nan kowa daga ruku'i daga sujuda to cikin sujuda mutum yana iya ɗayan biyu ko yayi tasbihi subhana rabbi subhana rabbi al'ala wa bihamdi ko kuma wato sau uku ah, amma malik bai kayyade ba ko da yake wata masaba na kayyadewa karanci sau uku abinda dai ake so ka natsu yana nan ta yi natsuwa farilla ne to sannan ko kuma ka yi addu'a in ka so ko wace addu'a ka yi an ruwaito wato istighfari Allahumma inni zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli ko kuma ka ce Allah ya sauƙaƙe min abubuwa ko Allah ya bani kaza duk yadda ka yi sai dai makaruhi ne ga wanda ya iya larabci shi hausashi kun gane dawon wasu judu alal jabhati war rab'u minhu dawo kowa daga gare shi wal i'tidalu daidaita daidaita shine in ka yi, in ka tashi tsaye sai duk tsayin ka ya kowace gaba ta kama gurin tsayinta in ka abin nan in ka yi sujuda ka komo ka zauna sai kowace sujuda um, abin nan gaba ta tsaya wurin tsayinta kada shi zan tun baka taso ba tun baka tsaya ba wato ka koma wattumani na da natsuwa natsuwa bayan ka tsaya tsaye kuma ka bari sai ka bar makarkata wato komi ya tsaya ya natsu sannan ka tafi ga na biyu wanda ke Allahu akbar Allahu akbar Allah baya da sallah ko ya yi komi amma abin nan ah, bai tsaya hagen nasu ba wannan ya sasu da shi babu ta wanda yake sa goshi shafa sai a ajiye hannu na a baya to ana son kuma wata tilas ne mutum ya zan mustaqillun ya zan tsaye wata wanda ya yi ruku'i bayan ah, abin ya dogara ga wani abu babu haka nan ga sujuda in wanda yake dogara hannaye sujudar rago kenan wato hannayenka abin nan wato haka ake aza sai ka aza hannayenka wato su zan daidai da kunnuwa ko abin da ya kasa kaɗan ba yadda za ka dogara akan su ka ji ka jingina ko fahimta haka nan wurin zama kuma in ka taso daga wurin zama ba za ka zauna haka ba tilas sai ka ɗauka hannaye ka aza akan akan guwayya hmm. a to in ka zauna akan kawar hagu malikiya an son abin nan ifda, shi zan duɗuwar yanka sun kai ga kasa kada ka zauna akan kafa sai dai ka sanya ta ƙarƙashin wannan kafa ko ku gaba gare ka wannan kafa ta dama ita kuma ka aza babban ya tsatta akan kasa wata kenan tana tsaye in kana iya in ba haka nan ba ka kwantar da ita ce zan yadda kake fuskanta alƙibla duka na babban ya wato Eh, eh, tana tsaye tana take hmm. to ina ne wal itidalu ko da ah, daidaita ga tsayuwa wadda mani na sannan natsuwa tibu bai na ha sannan jerantawa tsakanin farillan sallah kabbar harama da niyya tare bayan hankalin nan karatun fatiha sannan ruku'i tashi daga ruku'i sujuda tashi daga sujuda daga nan tsari har zuwa assalamu alaikum wato kai ta kamar yadda an kai da ka da ka ce assalamu alaikum gabanin kai ruku'i ko kai wani abu gabanin wani to babu sallah eh idan kiba ta mishi yawa yayi haka to a shi ne ake karantar da kai kada ka yi <laughs> eh? iba wurin zama in ya haka eh, in dai ya in mutum ya tsare sallah da kyau duk yadda eh, abin duk yadda yawa ba ta hana shi sallah in kana mutum ya kai ga kiba har ta hana da ke to ba Allah yake so ba <laughs> ka gane hmm. sai shi kwantar hmm. eh, sannan wassalamu da sallama sallama wato shine mutum ya ce assalamu alaikum ba ta kan alaikum ta ce assalamu alaikum ba eh. rabci ba ne hausa su ce ta wata a ce assalamu alaikum sai dai wato abinda an kai khilafa shin akwai niyya ko ko babu niyya wato in ga yadda ake salma idan tun yake iman ne sai salamu alaikum ya ƙare hagu kuma ya ƙare fa dama ya ƙare dama wata wani sallam a ciki kun abinda kada kai ta can kana tun assalamu a tashi wa nan kana cewa mu alaikum abin ka san kana suna ga waɗanda a tare da kai kai ɗaya ne in kai ne in liman kake mala'iku da waɗanda baya gare ka ka ce musu assalamu alaikum kenan na mun rabu abin nan a zauna lafiya shine ma eh, shi mai da karka dama ya ci assalamu alaikum domin sallama shi ta bi ta liman ya ta salla da ita sannan ya koma jan liman ci assalamu alaikum ya mayar mai sallamar da ya yi masa sannan in akwai wani hau gare shi wanda ya yi sallama waje gare shi sai kuma ya juya wajen sai ci assalamu alaikum wato ya mayar masa kun gane ko kun gane eh babu kowa za ka kowa za ka ka gane na hagu ke ta ah, na dama na hagu shine in akwai wani dama hagu gare ka ai yayo sallama zuwa ka kenan saboda ka sai ka hmm. eh ban ji ba ai a tilas na shi wajen ka ko da jahilci ya hana shi ya yi ai haka a shari'a ta ce saboda haka wato ya yi ko bai yi ba sai kai masa eh, in babu hau gare ka ba Allah ga hmm. a mutum biyu suke da za su yi jarfi kamar su biyu eh. to na ɗaya zai tsaya dama ko eh, liman ya shama idan liman shi sai ya karkata ci asal sannan baka nan shi assalamu alaikum da domin liman matsayinsa gaba sallama guda zai yi assalamu alaikum kun gane eh a duk guda ya fara gama buɗa kai ake yi a a kima liman ne ko mai sallah shi ɗai da fasa alaikum shi kenan in mai biya ne sai ya karkata kansa dama ya ce assalamu alaikum sannan ya mayar ga limami assalamu alaikum ya mayar ga wanda a hagu assalamu alaikum in akwai wani hagu gare shi kun gane kamar mm. ana sallah kamar juma'a mm. suna nan a waje mm. za su yi sallah biyu da koko ko da su za su yi musu sallama a waje. Zan lama domin abin nan daga an yi gare su. shi liman amma wadanda ba su da su yi a gaba yake ko da yake yana da abin nan har wanda a can gaba ga liman duk da aka sai ya ce assalamu alaikum domin liman na nan gaba gare shi hmm. eh. a'a na ko ake farko to to sannan ce wajulu alladhi yuqarinuhu man sallama wanda ke haduwa da sallama shi ma farilla ne da mutum ya ce assalamu alaikum ya tashi babu sallashi kamar wajen asham galibi abin wasu limamu masu gaugawa da ya gama ta yasa assalamu alaikum wata babu sallah tila sai ya gama cewa assalamu alaikum yana zaune kun gane? to eh. mutane su ba daidai ba sai an cika masallaci sannan abin nan amma in sun tsaya ba a ta sallah ba ta yi kyau ba to wa sharɗin niyyati Tuhali hali Kabiratul ihrami sharaɗin niyya haɗuwarta da kabbara harama kun gani a fa'in ta'akharar an takabiratul ihrami fala tujzi'u ittifan inda yake sai mutum yace Allahu akbar sannan ya yi tunanin shiga sallah wannan babu sallah ittifakan wa in taqaddamat bi kafirin in ya ce na shiga sallah ya yi niyyar na yi niyyar sallah sannan an ka daɗe sannan ce Allahu akbar hankali babu in taqaddama yasiri tun da shiga nan ta ya fi akbar ba da ya san abin da yake ba to abin nan wace akwai babu sallah mun fahimta ko shi qaulani ma bil jazai wa damihi wa mufarid ar-rajim al-ijza yara yana ganin isa su qala zahirul masabi al-ijza min qala ishtiradul muqati al muaidi wasu wasu ma in bai kai ga tunani ba in ya kai ga tabaci wannan sune farillai to sai suna jamsuna asa sunna hanya a wanda yake in in kai in kai shi zaka samu lada in ka bar shi da gangan ko da kure wato sun biyu ne karfin da in mutum ya tsore sallo ba da akwai wanda ya ba an yi kabin kabliya ko badiya ba